Igunon, ba, beraz, Daniel Otsumendi. Ba, igunon. Eta orduan, eh, aipatuko dugu, elgarrekin hor eh, izan den, izan diren azken bilkurak, uh, helep edo e, gitura berria hori paresko garen zat, uh, elkargo berria bakarra muntatzen ari dela, hor muntatuko da, beraz, heldu den urte astapeneko, azken denbora hoetan izan dira bilkurak, uda intzin eta uda ondoko edo uda azkeneko lehen bilkura ere, joan den hastean iraganda, ordean, hori tarazten daukuzu, pixka bat, izan zena, biztan dena, eh, erri bakutsain eta boskak eta badakiko beraz horren aldeko boz uh, gehiengo eder bat ere izan dela ipar eskualerian, eta muntatu da kopil izeneko gidaritza talde bat, eta hor hori zer den, zer den ere horretarazten daukuzu, zer da talde horren eh, eta funtzioa, eta nola usatu da? Boi, ordean, eh, nola usatua da eh, lehenik? Ordean, eh, herri elkargo guzietaik badira ordezkariak, sortzi herri elkargo kipietaik badira bi ordezkari, gero badira lau kostalde hegoaldetik zutpeibaz behaz antik lau, eta akbatik sortzi gehi hautetxi kontseilutik bakar bat, behaz hoita behatzi badira kopil, kopil hortan da, puskat bere funksioa da, puskat animatze hobetzeko uh, eh, gehi teknikalariak, eh, biztan dena, eh, teknikalariak eh, lagunduz, da puskat uh, animatzeko eta komisioniak antolatzeko, zen eta hainitz lan egiten da, egin behar da, ono? eta puskat azparneko uh, izpiritu hortan. Ernai behita hautetxeak uh, eta gomitatuz, eta ordian uh, eh, hor uh, eh, preseski, uh, eh, uda untan, ebe bost batzorde horiek uh, lekian uh, ezariak izan dira, uh, untsa izendatuak izan dira, eta batzorde uh, horietan, uh, badira ere, bakotxetan, badira, hoita behatzi, uh, hoita sortzi uh, ordezkari, eta hor, izaiten aldira, herriko, uh, herri elkargoko uh, kontseilariak ere, barnen, uh, barnen dira. Beaz, uh, pil horrek itendu du sentesia, eh, eh, bilduma egiten du, eta uh, batzorde desberdinetan, bos batzorde uh, dinetan egiten da uh, lan bat. Beraz, bost lan talde bat direla muntatuak. Bizka bat girua ere, zerrote den hor ekusia ginoen, tentxo zonbait izan zirela biztan dena, erriko etxetako boskalditaik landa, uh, lan akbako eta amikuse aldian, eta lehen bilkurak ez dira bere ala hasteko lainoki edo koixoki basatu, tentxoak senditzen ziren hor Bai, eh, biztan dena, bon, baziren eh, tentsio, afe, bi motako tentsioak eranezake, kasik, eh, lehena zen, jarrere, irkurtso bat, Eh, basela uh, eh, eta hori uh, eh, etzen ahal horako gauza atzu, zen eta demokratikoki uh, eskualegiak uh, eguneko uh, hitanoita hamarrez errandu nahiziela uh, behaz egituratu, nahiziela bere gain bere gerua hartu, eta behaz, uh, behaz uh, bon, hor errukurtsuak baziren, trabak ezartzeko, uh, ara, eskualegia ere ikitzeko, eta hori bon, ez ginen biztan dena onartzen eta hor ere, prinsipio bezala, uh, ginuen, hentikat, uh, denak elgarrikin, Naiz eta eh, ara, ez ados izan astapenean, orain ara, eh, demokraziak hautatu zuen uh, autua behaz, behar zela uh, errespetatu eta denek elgarrikin behar ginela uh, eskualeria uh, eraiki, ara, eskualeria mailan uh, behaz antolatu. Eta ordean bon, hori, hori izan da biztan dena eta uh, lugalde guzietan ara, be, bakotxak okan ditu bere, bere zailtasunak, uh, ez de greberakoak kostaldean bereziki eh, izan dira tantxo buskat, ba, hor gehiago politikoak egin baita, ordezkarian izendatzeko. Mm. Bon, mhm. zer nahi zenik hor da lanian hartzeko, eh, ez, da, ez dira ordezkari definitiboak eh, horiek, eh, biztan dena, uh, hor da lanian hartzeko, eta behaz, urtagiraren lehena arte, behaz, kopil hortan lanian hartzeko, animatzeko, eta inahala gauzak aintzina azteko. Eta hor dion, bakantzeta hilanda, joan den hastean egin den bilkura Bertan eh, giro hori uh, goxatu hote dea, eta senditu duzu aldaketa bata? Eh? Bai, uste dut, uste dut zen, eta, bon, uh, ara, uh, uai, estudio bulegoa berda autatu, eh, behar da konkretuki lanian hasi. Uh, estudio bulegoa, bon, ordean, be, kaie desarz delako hori uh, egina izan da, eta eh, lau uh, estudio buleguak uh, eh, errepustea eman dute, uh, behaz lanian hartzeko, behaz gure launtzeko, bai, fiskalitatea buz, eta teknikoki, uh, konkretuki laguntzeko, bada kriston lana egiteko, eta ordean, uh, hara, uh, uh, heldu den hostialian, uh, behaz, ebe, hor, autatua, entzunak izanen dira, eta ondoko hastian, uh, autatua izain da, estudio bulegoa, ara, eta ono ondokoan uh, hastean, behara batzorde horiek berkaute eh, hasi lanian e eh, biztanda, estudio bulego uh, horrik ilan, guai uh, gauzak konkretuak hasten dira. Bon, gauza konkretuak hasiak dira, langirua senditu da beraz azken eh, bilkuran, eh, azken ez bat edo gauza bat argitu behar zena ere ordezkari guziak izendatuak izaita ezpaitzen egin nahi izan hain txinetik, hor egin nahi izan da, hor azken gauza gelditzen zen, akbako ordezkariak uh, finkatuak izaita egin da. Hori da, ina da, jara, eta guai hasten algira behaz uh, lanian, azken bilkuran denak, denak orziren. Uh, nahi du baionatik, bon, etxigarrai, hauza eta Martin Bizota, Hori da, Martin Bizota eta etxe garrai dira, eh, behaz, bai ordezkariak eta ez eh, hiru mementoatez eh, pentsatia izan zena edo errana izan zena, biga behar ziren eta hautatzen delaik, ebe biztan dena, hautu bat egin behar da eta bon hor... Uh, politikoki behaz uh, akomatzen dira. Mm -hmm. e, Istantian haipatuko dugu sekiago, lan taldeak haipatu baitituzu, xuxen nolakoak diren zertaz okupatzeko eta zer xutik ezartzeko, egon gurekin, uh, Eh, berrien tituluak eta onotik segidartuko dugu. Beraz, Daniel Otzomendi gurekin zira eh, goizberri uh, saio juntan, eta segira, aipatzen, ostion tituluak aintzin, hor, joan den hastean izan den bilkura, kopil edo autetxien artian muntatua izan den gidaritza taldea, elduden urte astapenean xutik izan behar den telkargo berria beraz martxan ezartzeko, Gauzainitz baitira, eh, zehazteko, horreino, eta hortarako eh, bost lantalde badituzi esutik ezariak, eta zoin dira huriek, eta zer zehazteko. Bai, lehenik, uh, bost talde, lan talde horiek aipatu antzin, nahi nuke erran beste talde atzu etorriko dira, eh, bai. Eh, mm-hmm. begira. Ez dira, eh, bakarrik bost horiek, mena, uh, lehen tasuna emana da, zen eta bada, haintzin lan bat eman behar dena, uh, laster, eta hartako dira, puskat, bost lan talde horiek lekian ezariak izan. Bon, behaz, lehen taldea da, uh, ara, antolakuntzari buruz joiten dena, behaz, uh, administratiboa eta instituzionala, eh, eh, eh antolakuntza behar, da ikusi, eta uh, bere lan talde horren objektiboa da, puskat, uh, ikusti, ikusi bon, kompetentziak ordean, ara, denak elgarrikin uh, hasi eintzin, be, zoin diren kompetentziak uh, lekian ezartzen, aize, puskat, uh, aman komunak izaiten aldienak, uh, Hara, behaz, eh, gero, be, antolakuntza instituzionala badakigu eh, zer gana iduen, er baita, ibaita, eh, e, nola izendatuak izain dien, nola buskatuak izain dien, nola, nola antolatuko dira, nola poderea partekatuko den, eta, bon, lako gai e, potoloak e, biztan dena, eta juridikoki ere nola, nola lekean ezagia izain den. Gero bada eh, bigarren, uh, bigarren talde bat, da eh, buxeta, bu, fiskalitateari buruz, finantzak, uh, hor, be, hor ikusten da, eh, puxkat, bon, deia lan bat egina izan da, mena hor uh, zehatzago izanen da, behaz, uh, herri elkargo guzietaik guai behar da, uh, zenbaki guziak ukan, ikusteko buxeta zertan den, fiskalitatea eta eta xeetasunetan beharko da sartu, ikusteko behaz elep eh, berri horrek, eh, PCI berri horrek, ze, hara, ze, ukaiten alduen, nola, ze, ze dirua ukaindien ere uh, lekian la, lana segitzeko, eta ordean bon hor izain da, puskat, hor estila deliberoak hartzen, eh? da bakarrik uh, ara, ez da bai da, uh, argituak izain dira gai horiek teknikalarier um, esker. Uh, zer nahi zanik, edo zoin gaietan, ez da jauze trenkatuko hor, bina halere uh, lan bat haintzinatuko eta ondotik boskatuak, uh, boskatu beharko dienak. Hor, gien bat, uh, lana administratibo bat, hor, uh, jakitia juxen nolako zergak diren eta zerreinetakoak eskualde bako txan, eta nola bateratzen aldiran azkenean. Hori da, erri elkarro guzietan funtsian egin behar den lana. Hori da, eta ze onartzen alden, ere hor bada, hain hainitz aldiz aipatu dugu eh, eh, pakt fiskal delako hori, erran baita eh, akordio orokorrak eh, buruz, nola itendugun, dugun, proiektuak arazomat gostatu uten, nola uh, zeharreman baden ara, EPCI e egiturarekin, diru mailan nola, nola antolatua uh, izanen den. Ara, mhm. ze, diru sama etorriko den, nola nola, nola antolatu beharko den. hori, behar behaz, uh, eh, beh, lan eh, haundi bat ere, uh, eh, biztan dena uh, komisione hortan, batzorde hortan, Batzorde hori biztan dena, beste batzorde ikilan, uh, badua, eran nahi behita batzorde horiek... Kompetentziak berdira definitu. Hori da, eh, kompetentziak berdera definitu. Hordian, biztan dena, eh, batzorde horiek denak elgarrikin joiten dira, bena, memento atez, lanian hartzeko, berdera, eh, zatikatu, hal eta estudio buleguak du, uh, horiek guziak harmonizatu behar, eta ikusi uh, nola lekian ezartzen dugun. Mhm. Eh, Poseski, ostion haipatzen baitzinen estudio bulego guri, ordeon e, galdegina izan da lau uh, e, bulegoeri uh, e, beren uh, proposamenen egiteko. Noiz autatzen duzu hori, uh, zoin bulego izanen da, zoin laguntzeko, ordean? Ordean, egun, eh, bian, uh, bian intzunak dira, eta ondoko hastean, behaz, uh, buliatik bostetai ehat, autatuak izain dira, eta uh, eh, aglozuit du, eh, kostalde egualdeko lugaldeak du hori bere gain hartzen, behaz beharko du deliberatu eta ordean eh, hor uh, konkretuki behaz ondoko hastean hori izendatua uh, izanen da. Mm mm-hmm. Artako nuen erreiten, ono ondoko hastean uh, ziela batzordeak uh, hasiko uh, lanean. Gero, beste, uh, beste komisioak, ordean, beste lantaldeak, beste hiruak, zoin dira? Bon, Bistan dena, eh, eh, hor, ere lantalde potolo bat, hara, behaz, uh, buz uh, idekia dena, behaz eh, antolakuntza eta erras eh, egiten den bezala, eta hor ere berko da ikusi uh, langileak nola lanian nahiko diren, erri elkargo bakar baten dako bainan halere uh, uh, waiko erri eta, eta hor ere uh, badira, gauzak ikusteko, ez estatu bauten, uh, nola pagatuak uh, diren, eta, eta hor ere bada, bada Uh, lan handi bat eh, ikusteko zen eta denak herri elkargoko bakar horrendako uh, lanien mm dira. Ozen, jendeak langileak eh, bateratuko dira, eh, pregatzeile baka dute, eta gero eh, badira ere batimenduak, badira eh, tokiak ere ala, estruktura edo egitura berdinean sartuko direnaka. Bai, hori da laugarren lantaldea edo batzordea, eta eh, biztanda hor berda ikusi, hara, bai etxeak edo eh, ere ikiguntza zertan den, gero badira biztandena herri elkargo batzu ara otuak eh, dituztenak eta horiek, horiek gutziak behar ikusi zertan diren eh, ara, eh, zertan diren eta ere ondotik nola uh, antolatu behar den bena hor ere behar ikusi zer den hiri elkargo uh, bakotxetan mm -hmm. bateratu haintzin behar da, bilana egin bai Eta azkena? Eta azkena da eh, komunikazio arloan, ara informazioa nola, nola edatzen den. Hor dian, uh, eh, biztan dena lanian hartzeko, eh, lehenik, eh, behaz, bon, behar da ikusi, uh, uh, informatikari buruz, logizielak, uh, bulegoko tresnak, uh, nola, nola lotu denak elgarrekin, zen eta fizikoki ez dira denak kostaldean izanen, eh, biztan dena, behaz, uh, baina ber, eh, ber lanian hartzeko manera berkoute, behaz uh, eh, biztan dena, berda harmonizatu hori, horiek guztiak, berdira bateratu, eta ere informazioa ipatzen delaik, da ikusi behar ere eh, nola komunikatu gizartearekin, behaz eh, jende guziek ilan behar dugu harremanetan izan, eh, ez eta bakarrik haute txin arteko afera bat, hori ikusi dugu, eh, gizarte osoak nahi zuen eta pusatu du, herri elkargo bakar hori buruz, behaz hor ere nola informazioa hedatu, hor ere beharko da lan handi bat ere man hortako. Mm -hmm. ikusten dugu lan guzi horiek Eh, teknikoak eh, bilakatuak dira, guai, eta da, eh, gauzak konkretuki eta xutik ezartzeko, autetxeak iziste lanian lantalde gurietan, eta ere, badira, DGS edo hor erri elkargo bakotxean diren eta serbitxuetako zuzendariak, elgarren artian ere, lan egiten dutela erregularki. Bai, kristoin lana uh, emaiten dute eta erran hasik ez dutela uda uh, ikusi zen eta lanian izan dira. Bai, eh, teknikalari horiek, uh, ara herri elkargoko uh, idazkari uh, guziek, lanian izan dira eta bai, beren lana uh, erran dela, eh, erran abita kristoin informazioak hek dituzte, ara, hek dituzte eta horiek dute egiazki lehen uaina ekarri behar, erran baita eh, beren lana da eh, guai, uh, bon, hasia da, eh, bena baliosa dena guai lana segitzeko eta bada kopil bat uh, bezala autetxien artian bada, uh, bada uh, kotek uh, delako bat teknikararien artian mm. eta biztan dena horre ere harremenetan gira elgarrikin behar dugu eh, lanian izan eta usu elgar ikusten dute, eh, guai, eh, aste guziz, eh, kopi lautetxean artian eh, ah, hamostetaik, ara, guai, mm -hmm. Uh, heldu den aste hartian eh, beste bilkura bat badu, gu kopil hortan, eta guai, hara, amostetai beti uh, eh, atuko gira, uh, kotek ere elgarrita da, eta hor ere lan enterrizgarria bada denak elgarrikin informazio truke, trukatzea, eta, eta hor lan handi bat uh, ari, ari da egiten. Hala, beraz, ondoko, lau hilabetetako lan, uh, lan sama aski handia bat duzue, urte ondareko, beraz, gau gauza gehienak azteko, guziak ez badirare gehienak beharko baitira argituak izan. Edo den urtahilean da, martxan eh, abian egitura berria. Bai, hori da, eh? eh? bon, badakigu ara, prest eh, izan behar dela, bena ez da data hori uh, irautza bat bezala mhm. ikusi behar, eh? biztan dena, bena uh, badakigu haintzinetik gauzak untsa prestatzen bali dira, uh, erresago, ara, kanbiamenak bizitzen diela. Beaz, uh, hartako da, puskat hor, uh, ara, prestioine puskat, bena halere, uh, uste dut, denek uh, konten diela, eh? pozik diela, halere, lan berri horren uh, egite eta bada eh, bada behar da giro giro ona eta herri elkargo guzietan ere bada informazio trukatzea eh, behaz kopil hortan pasatzen dienak gure taldetan eh, gure herri elkargoetan berriz hedatu behar dena eta badira galde galdera atzu berriz joiten dienak kopilerat ordean guai lau hilabetez hor zinez uste dut guai martxan denak martxan jarri behar dugula eta behaz inala untsa prestatzeko kamiamen uh, handi hori eta enteresgarri hori. Bon, ebe, mil esker, Daniel Tzumendi, eta lan hon, eh, talde horietan. Eta, Mide... eta ondoko hasteak arte, zeren eta bezala, gauza importanteak ere, behar dituzue, trenkatu ondoko hastetan. Mil esker, bai.